զինատեսակներից արձակել է մի քանի ոչ թիրախային կրակոցներ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները չձեռնարկելով պատասխան քայլեր շարունակել են վստահորեն իրականացնել իրենց արժև դրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը 3 հունիսի 27-ին ընդունել է Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Զարե Սինանյանին եւ Կալիֆոռնիայի հասարակական քաղաքական գործիչ Էնթոնի Պորտանտինոյին։ Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ քննարկվել են Կալիֆոռնիա-Արցախ հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է նման այցելություններն ու հանդիպումները, դրանք համարելով երկկողմ կապերի զարգացման եւ համատեղ ծրագրերի հաջող իրականացման արդյունավետ միջոց։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահ Բակո Սահակյանը երեք ընդունել է նաև հայ առաքելական եկեղեցու նոր Նախիջևանի եւ Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ Ռուսաստանում հայրապետական պատվիրակ Եզարաս arczepiskopos Ներսիսյանին, Սփյուռքահայ բարերարներ Հայկ Մաղաքելյանին եւ Վահե Կարապետյանին։ Հանդիպանը քննարկվել են հայրենիք Սփյուռք եկեղեցի պետություն կապերին եւ Արցախում մի շարք ծրագրերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը նշել է, որ Հայաստան-Արցախ Սփյուռք երամիասնությունը հանդիսանում է մեր պետականաշինության հիմնասյուներից մեկը, հավելելով, որ Սփյուռքի ներկայությունը մեր հանրապետության կենսագործնեության գրեթե բոլոր ոլորտներում ակնառու է։ Նույն օրը Միացյալ Նահանգների Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Գլենդելի նախկին քաղաքապետ Զարե Սինանյանին եւ Կալիֆոռնիայի նահանգային խորհրդարանի նախկին անդամ Կալիֆոռնիայի սենատի անդամի տեխնացու դեմոկրատական կուսակցությունից Էնթոնի Պորտանտինոին ընդունել է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Կարեն Միրզոյանը։ Արտգոսնախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ հանդիպան ընթացքում Կարեն Միրզոյանը ներկայացրել է ԼՂ արտաքին քաղաքական օրակարգում արկա խնդիրները, մասնավորապես ապրիլի սկզբին Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված ռազմական ագրեսիայի արդյունքում ստեղծված իրավիճակը եւ նրա հետևանքների հաղթարման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերը։ Կարեն Միրզոյանը անդրադարձել է նաև արտաքին աշխարհի հետ ԼՂՀ կապերի ու հարաբերությունների ընդլայնմանը։ Այս կապակցությամբ ԼՂ արտգոսնախարարության ղեկավարը գոհնակություն է հայտնել Միացյալ Նահանգների Կալիֆոռնիա նահանգի օրեսդիր մարմնի կողմից Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը սատարող բանաձևի ընդունման կապակցությամբ եւ կարեւորել Արցախի եւ Կալիֆոռնիայի քաղաքների միջև արկա բարեկամական կապերի ամրապնդումն ու զարգացումը։ Կողմերը քննարկել են նաև տարբեր ոլորտերում գործնական շփումների հաստատման հնարավորություններին առնչվող մի շարք հարցեր։ Այսօր Մարտակերտ քաղաքի ազատագրման օրն է։ 1993 թվականի հունիսի 28-ին 1 տարի 24 օրյա գերությունից ազատագրվեց Մարտակերտ շրջենտրոնը։ Ազատագրումից հետո պարզ դարձավ, որ ցաղկում Մարտակերտից սոսկ հուշ է մնացել։ Անցել են տասնամյակներ եւ ահա վերստին Փյունիկի պես ավերակներից վեր է հառնում Մարտակերտը։ Քաղաքապետ Միքայել Գյուրջյանի հավաստմամբ ազատագրված քաղաքում կատարվել ու շարունակվում են կատարվել զգալի վերականգնողական աշխատանքներ։ Այսօր աշխատանքները կատարում է եւ շարունակում է այդ աշխատանքները։ Գազափիկացրել է մարտակերտը, լուսավորվել է ջերմապատակարարը մշտական, աշխատապատը աշխատանքները դնում է, կամ աշխատանքները վերականգնում է մարտակերտը։ Քաղաքապետի խոսքով անցած տարիներին Մարտակերտում նոր ընտանեկան օջախներ են ստեղծվել, վերանորոգվել եւ կամ կառուցվել մանկապարտեզներ ու դպրոցներ։ Սակայն Ադրբեջանի սանձազերծած ապրիլյան ագրեսիայի հետևանքով նորից սաստիկ հրետակոծման ու հրթիռակոծման ենթարկվեց երկրորդ շնչառություն ստացած քաղաքը, տեղիք տալով նոր ավերածությունների։ Ավերոյալ 15 տոն, ոչ միայն 150 տոն ապակիներ, հոկը աշխատանքներ էլ դենց շատ ծունացնուշի է, աշխատանքներ ավարդում անպրու լինեմ, 10 տոն համարը մոտորերը ստավարդվի, մասածի աշխատանքները շարնակում։ Տոնական միջոցառումները այսօր սկսվել են վաղ առավոտից։ Հանդիսությունների ներկայ էին շրջվարչակազմի պատասխանատուններ, ազատամարտիկներ, բարձրաստիճան սպաններ, հյուրեր։ Այցելելով Փարք ազատամարտիկներին հուշահամալիր, նրանք հարգակի տուրք մատուցեցին զոհված քաջորդիների հիշատակին։ Ազատամարտիկ Մարտակերտի առանձին գումարտակի հրամանատար Իլիչ Բաղյանը այսօր էլ լավ է հիշում այդ երանելի օրը։ Հիմա էլ հպարտանալի է, որ կարողացանք հետ վերցնել ազատագրել Մարտակերտը եւ այսօր պետք է կարողանանք ել ավելի շենացնել, որ մեր հերավոր ընկերները, բարեկամները կարողանան հետ վերադառնան եւ նորից շենացնել մեր քաղաքը։ Գումարտակի նախկին հրամանատարը հպարտությամբ խոսեց պաշտպանական շրջանի ներկայիս հրամկազմի ու հրամատներում կանգնած զինվորների մասին, նրանց, ովքեր քարորիա պատերազմում ոչնչով չեն զիջում հայրերի ու պապերի արիությանն ու խիզախությանը։ Երիտասարդ ծերունդը ապացուցեց, որ իրենք մեզանից եւ պատրաստով, եւ նվիրվածով, եւ չպիտի զարմանանք մեր ծերունդները, պիտի մեզանից լավ փաշտ ուղեկի։ Իրենք կարողացան անել այն, ինչ որ երևի չէինք պատկերացնում։ Մենք ունենք առողջ լավ ծերունդ։ Շրջենտրոնի Վարդան Մինասյանի անվան համար երկու դպրոցի տնօրեն Մելսիդա Քարդումյանի խոսքով մարտակերտին հուսահատվելու իրավունք չունի, իսկ ցանկությունը մեկն է՝ կայուն խաղաղությունը։ Մենք բախենալու, հուսահատվելու ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում։ Ընդհակառակը ավելի է համրապնդվել եւ համոզված ենք, որ շատ շուտով ամեն ինչ կհարթվի։ Խաղաղություն բոլորիս։ Մարտակերտի ազատագրման օրվան նվիրված տոնակատարությունների շրջանակներում այսօր երեկոյան շրջենտրոնի մշակույթի պալատում տեղի կունենա տոնական համերգ Մարտակերտի եւ Շուշիի մշակութային համույթների մասնակցությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Թաղասերը հադրութի շրջանի կայացած համայնքներից է։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Այն առանձնանում է իր դիրքով համայնքային աշխուժ շանքով բնակիչների ներքին համախմբվածությամբ։ 2016 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում արկայ է 51 տնտեսություն բնակչության թիվը 551 մարդ։ Չնայած բնակչությունը ապահովված է խմելու ջրով, բայց յուղի ներքին ջրատարածքը եւ ջրամբարը վերանորոգման կարիք ունեն յուղղորությամբ էլեկտրոֆիկացված ապահովված է անլար եւ անշարժ հեռախոսակապով սկսված է համայնքային կենտրոնի եւ հանդիսների տանշինարությունը, որը հնարավորություն կտա լուծելու բուժկետի ակումբի շենքի հարցերը։ Գյուղամիջյան ճանապարհները բարեկարգման կարիք ունեն։ Գյուղի երիտասարդությունը բնակարանի խիստ կարիք ունի, որը լուծելով կավելացվի նոր ընտանիքների քանակը։ Զբաղվածության հարց գյուղում չկա։ Մոտիկությունը շրջենտրոնից հնարավորություն է տալիս լուծելու բնակչության զբաղվածության հարցը։ Մի մասը աշխատում են շրջենտրոնի հիմնար ձեռնարկություններում կամ անհատ ձեռնակատերերի մոտ, իսկ երիտասարդության հիմնական մասը տարվում է ԼՂ պաշտպանական բանակի տարբեր ստորաբաժանումներում։ Բնակչության միստվար մասը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ 2016 թվականի բերքի տակ կատարվել է 110 հեկտար աշնանացան, սկսված է բերքի հավաքումը եւ ստացված բերքը գոհացուցիչ է։ Անցած ժամանակահատվածում աշխատանքները տարվել նաեւ անասնագործականի եւ անասնապահական մտքերի արտադրության ավելացման ուղղությամբ։ Գյուղի բնակչությունը հավատում է լծված ապագայի հանդեպ մնում է լուծել առաջ քաշված հարցերը, որի համար անհրաժեշտ է պետական աջակցությունը։ Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Ստեփանակերտում կայացել է Երևանի Կովկաս ինստիտուտի փոխտնօրեն քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանի զսպումը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ մենագրության շնորհանդեսը։ Միջոցառմանը ներկայային ազգային ժողովի падգամավորներ, քաղաքագետներ, դասախոսներ եւ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում. Զսպումը Ղարաբաղյան հակամարտության մեջ գրքում ուսումնասիրվում են Ղարաբաղյան հակամարտության զսման ինչպես քաղաքական դիվանագիտական, այնպես էլ ռազմական զսման մեխանիզմները։ Ըստ խմբագրի մենագրության առանձնահատկությունը պետք է դիտարկել որպես գիտական վերլուծություններից, քանի որ նման աշխատանքներ հրապարակվել են միայն արտասահմանյան քաղաքագիտական շրջանակների կողմից։ Էֆեկտիվ զսպումը առավել եւս ոնց որ դա տեղի է ունենում եւ հուսով եմ բավական երկար ժամանակ պիտի լինի Արցախյան հակամարտության իրավիճակում ինքը իր մեջ ներառում է երկու բաղադրիչի շատ սերտ կոմբինացիա։ Դրա հետ մեկտեղ նաեւ պիտի հասկանանք, որ այն իրավիճակում, երբ որ հակառակ կողմը, ադրբեջանական կողմը դժգոհ է ստատուս կվոյի ոչ խաղաղություն, ոչ պատերազմ իրավիճակից եւ ինքն է արդեն նախաձեռնում իր, ասենք, պատասխան քայլերի արմավալի շատ ռազմական այդենք բաղադրիչ, ապա այլ տարբերակ մենք չունենք եւ բնականաբար ռազմական քաղաքական զսպման էլեմենտները հատկապես կարճաժամկետ ինչ որ էսկալացիաների ժամանակ ավելի նպատակարար Գիրքը գրվել է ռուսերեն, որպեսզի հասանելի լինի միջազգային հանրության լայն շրջանակների, մասնավորապես ԱՊՀ երկրների ընթերցողների համար, չնայած այն ակադեմիական բնույթի է եւ ներկայացնում է մասնագետների հետաքրքրությունը։ Հեղինակը կարևորել է հակամարտությունում արկա խնդիրները, զգացական դաշտից իրատեսականի բերելու միտումը, որն արկա է աշխատության մեջ։ Եթե ադրբեջանական կողմը փորձում է ինչ-որ տակտիկական մակարդակի, ասենք, դիվերսիոն կամ սահմանափակ նախաձեռնողական գործողություն անել, ապա հնարավոր ինչ որ իր տարածքի խորքում հրթիռահրետանային, ասենք հարվածների կամ նույնիսկ ցախյան բանակի հակահարցողական, ասենք գործողությունների վտանգը կարա էֆեկտիվ գործունեության դեպքում բերի նրան, որ հակառակորդը կհրաժարվի այդ պայն կամ միգուցե ինչ որ կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ ապագայում հետագա քայլերից։ Մենագրության հրատարակումը իրականություն է դարձել Կովկասում շվեյցարական ակադեմիական ցանցի աջակցությամբ, որի ներկայացուցիչն Նիկոլա Հայոյի կարծիքով գիտական նման հետազոտությունները նպատակաուղված են ժողովրդավարության ամրապնմանը։ Ան convinced that there's also science, uh, whatever people may think about it. Իրականում հաճախ այնպիսի կարծիք է դրում, թե սոցիալական գիտական հետազոտությունները կարևոր չեն, սակայն դա սխալ սուր տեղեկություն է, քանի որ նման հետազոտությունները, որոնց արդյունքում այնպիսի դեպքեր են հրապարակում, ինչպիսին օրինակ սա է, շատ կարևոր են բնակչության տրանսֆորմացիայի համար. Contributing also to to the transformation to a better knowledge of society and to the transformation of society. Քաղաքական գործիչ Մասիս Մայելյանը նշելով, որ ամբողջ հեշտությամբ ծանոթ է մենագրության բովանդակությանը, նկատեց, այն ընդերցելիս པարզ է դառնում, որ հայ ռազմադիվանագիտական շրջանակների կողմից արդեն իսկ կիրառվում են զսման այն մեխանիզմները, որոնք ներկայացվում են մենագրության մեջ։ Ավելացնենք, որ առաջիկայում գիրքը թարգմանվելու է նաև անգլերեն լեզվով։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ռուսաստանի արտգոսնախարար Սերգեյ Լավրովը հուլիսի 4-ին Երևանում կմասնակցի ՀԱՊԿ արտգոսնախարարների խորհրդի նիստին։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի արտգոսնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նախարարները կքննարկեն միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության արդիական խնդիրների գնահատականի հարցերը եւ միջազգային հարթակում համագործակցությունը, ասել է Զախարովան։ Հայաստանը ակնկալում է, որ ավելի շատ երկրներ որպես ցեղասպանություն ճանաչեն Օսմանյան կայսրությունում 1915 թվականի հայերի կոտորածները Հռոմի Պապի նկատառումներից, ինչպես նաև Գերմանիայի Բունդեսթագի դիրքորոշումից հետո։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Reuters-ին տված հարցազրույցում։ Հռոմի Պապի սկզբունքային դիրքորոշումը եւ Բունդեսթագում արտահայտած տեսակետները ճանապարհ կհարթեն այլ ազգերի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար։ Գերմանիան շատ կարևոր նշանակալի դերակատարություն ունի միջազգային հարթակում եւ այս որոշումը կծառայի որպես լավ օրինակ այլ ազգերի համար նրան հետևելու եւ նրանից սովորելու գործում, ասել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նախագահը քննադատել է Եվրամիությանը միանալու ձգտումների շուրջ Թուրքիայի դիրքորոշումը, ասելով, որ Անկարան այդպես փորձում է օգտագործել բռնապետական քաղաքականությունը միության վրա ճնշում գործադրելու համար։ Մեծի տանկիլիկյո առաջին կաթողիկոսի ընտրության եւ Օսման 21-րդ տարեդարձը նշվել է գոհաբանական աղոթքով եւ ծառայական ուխտի վերանորոգումով։ Այս մասին տեղեկացնում է Մեծի տանկիլիկյո կաթողիկոսության մամլո դիվանը։ Անտիլիասի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ մայր տաճարում տեղի է ունեցել հայրապետական մաղթանք։ Շիմշիրյան ընտանիքը շնորհավորելով Արամ առաջին կաթողիկոսին նվիրել է վեհապար հայրապետի Կիսանդրին, որը հատուկ պատրաստվել էր նախորդ երկու տարիների ընթացքում։ Արարողության ավարտին հավատացյալները աչահամբույրով ստացան հայրապետական օրնություն եւ շնորհավորեցին Արամ առաջին կաթողիկոսին ընտրության եւ ոցման տարեդարձի արդիվ։ Մոսկվայի քաղաքային դատարանը հունիսի 28-ին կքննի գործարար Լևոն Հայրապետյանի նկատմամբ կայացված դատավճռի գանգատարկումը ավելի վաղ դատականիստը հետաձգվել էր դատավորների կողմից գանգատի փաստարկները լրացուցիչ ուսումնասիրելու անհրաժեշտության կապակցությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ պաշտպանությունը նախորդ նիստում վճռապեկ Ատյանին ներկայացրել է մշակույթի եւ արվեստի Մոսկվայում հայ համայնքի վստահություն նախագահական ակումբի եւ այլ կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մի շարք դիմումներ Հայրապետյանին ազատազրկման հետ չկապված պատիժ նշանակելու խնդրանքով։ Բացի այդ փաստաբանները նշել են, որ ձեռնակատերը մեկենաս է եւ ունի մեծ թվով շնորհակալագրեր, այդ թվում Ռուսաստանի օլիմպիական շարժման մեջ, ինչպես նաեւ Ղրիմում հայկական մշակույթի զարգացման գործուններ դրած ավանդի համար։ Նաև դատապաշտպանները դատարանի ուշադրությունը հրավիրել են իրենց պաշտպանյալի առողջական վատ վիճակի վրա, որը տարապում է մի շարք քրոնիկական հիվանդություններից։ Մարզասերների համար Հունիսի 27-ին Ֆիդեն շախմատի ֆեդերացիաներին, որոնք դեռ չեն հաստատել իրենց մասնակցությունով Բաքվում կայանալիք շախմատի համաշխարհային օլիմպիադային, հիշեցրել է, որ հավատարմագրման վերջնաժամկետը հունիսի 30-ն է։ Հայկական թիմի մասնակցությունը առաջիկա մրցաշարին դեռ բաց է մնում։ Շախմատի համաշխարհային օլիմպիադան կազմակերպվի 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից 14-ը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է թույլ անբավարարություն առանց տեղունների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 22, ցերեկը 28-ից 33 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպառվեց։